زنان و پسران مستضعفین که میگویند پروردگارا بیرون کن ما را از این قریه که ظالم است اهل او و بگردان از جانب خودت برایمان دوسته و بگردان از جانب خودت برایمان کمک کننده برخیز هم وطن کی کنون وقت سنگر است در احتزاز پرچمی الله اکبر است برخیز هم وطن کی کنون وقت سنگر است در احتزاز پرچمی الله اکبر است خورشید انقلاب طلوعش عجز خاور است خونی دو هزار شهیدی دلاور است خورشید انقلاب طلوعش تلو خاور است خونی دو هزار شهیدی دلاور است خونی دو هزار شهیدی دلاور است این خاک سرزمین در ایران خیبر است میدان که تو را خاک برسند این خاک سرزمین دلران خیبر است ای مدعی بدان که تو را خاک برسر است این خاک سرزمینی دل ران خیبر است ای مدعی بدان که تو را خاک بر سر است ای مدعی بدان که تو را خاک بر سر است ای ملت غیور ای آفتاب شهر داریم شعار تو توحید اکبر است ای ملت غیور ای آفتاب شهر داریم شعار تو توحید اکبر است لازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمن ناموس و دین تو لازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمن ناموس و دین تو نابود با دشمنی ناموس و دین تو برخیز تا قیامتی کبرا بپا کنه مستضعفانی روی زمین هم نوا کنه برخیز تا قیامتی کبرا بپا کنه مستضعفانی روی زمین هم نوا کنه تا بشکنیم گردنی غوتی خرد را کلام انقلاب و خلقی خدا کنیم تا بشکنیم تا تاغوت قرن را اعلام انقلاب به خلقی خدا کنه اعلام انقلاب به خلقی خدا کنه ای ملت غیور ای آفدا بشر داریم شعار جور توحید اکبر است ای ملت غیور ای آفدا بشر داریم شعار جور توحید اکبر است نازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمن ناموس و دین تو نازم من این قیام غرور آفرین تو نابود با دشمنی ناموس و دین تو نابود با دشمنی ناموس و دین تو از بنده های جهل و خرافات شرق و غرب خود را به نور روشن قرآن رها کنه از بنده های جهل و خرافات شرق و غرب خود را به نور روشن قرآن رها کنه از بندهای جهل و خرافات شرق و غرب خود را به نور روشن قرآن رها کنه خود را به نور روشن قرآن رها کنه ای ملت غیور ای آفتاب شهر داریم شعار تو توحید اکبر است ای ملت غیور ای آفتاب شهر داریم شعار تو توحید اکبر است نازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمن ناموس و دین تو نازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمن ناموس و دین تو نابود با دشمن ناموس و دين تو ما حامیان وحدت راهی حقیقته ما دشمنانی سازش هر نوع اسارته ما حامیان وحدت و راهی حقیقته ما دشمنانی سازش هر نوع اسارته ایمان سیاه و راه محمد شعار ما آماده روز و شب همه بهری شهادت ایمان سیاه و راه محمد شعار ما آماده روز و شب همه بهری شهادت آماده روز و شب همه بهری شهادت تو قلبی دشمنانی بشر پیش می روی گر می و کشته شویم در سعادت تو قلبی دشمنانی بشر پیش می روی گر کشیم و کشت شویم در سعادت گر کشیم و شویم در سعادت ای ملت غیور ای آفتاب شر دایم وذکر فین الذکر خال مؤمنین ما این چیز تذکر دهیم که اگر ما آن بیرقی که خرید صد سال زیاد است زیر پای شده است این بیرق توحید است اگر این را فلا نکردیم این را تا در زمین خدا در هر جایی که است اگر این کلمه توحید را تطبیق نکردیم در پیش خداوند مسئول میشویم چرا که ما عهد را فراموش نکنیم آن عهدی که به خداوند داده هستیم ما عبادتی که انجام میدهیم فقط و فقط برای خود ما انجام میدهیم خداوند برای این عبادت ما نیازی ندارد و یک چیز را هم یادآوری کردنی هستم که فراموش نکنیم آن قسمت های گذشته را فراموش نکنیم آن کسانی که آن جماعت هایی که آن حرکت هایی که به نام اسلام بودن ولیکن عهدشان را فراموش کردن آنها را فراموش نکنیم قسمت آنها چی شد به سببی که عهدشان شکستند به سببی که به دنیا محبت ماندن به سببی که به کرسی اهدافهایشان را فروختن آنها را خداوند خار زلیل کرد این چیز را فراموش نکنیم چرا که آن رسالتی که ما شما در دوش داریم باید که در هر سرزمین آن را پیاده بکنیم آفرین تو نابود با دشمنی ناموس و دین تو نازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمنی ناموس و دین تو نابود با دشمنی ناموس و دین تو ای ملت غیور ای آفتاب بشر دائم شعار تو توحید اکبر است ای ملت غیور ای آفتاب بشر شهر داریم شعار تو توحید اکبر است نازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمن ناموس و دین تو نازم من قیام غرور آفرین تو نابود با دشمن ناموس و دین تو نابود با دشمنی ناموس